وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Aziz kardeşlerim, her şeyden evvel size, eləcə də özümə Allahdan layiqincə qorxmağı tövsiyə edirəm. Sonra Allah subhanətə alə çoxlu-çoxlu şükürlər edirəm ki, O bizə hidayət vermiş və bu hidayətin nəticəsində biz müsəlman olmuşuq. Həqiqətən bu neymətin dəyəri çox böyükdür. Allah subhanət alənin bizə bu dünyada verdiyi ən böyük neymət İslam neymətidir. Çünki insanlar məhz bu dinin sayəsində, İslam dininin sayəsində zülmətdən nura çıxır. Allah subhanahu və teala da bu dindən başqa heç bir dini qəbul etmir. Uzaq Allah Quran-ı kərimdə buyurur, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ İslamdan başqa bir din axtaran şəxsdən o din heç vaxt qəbul olunmaz və o ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Demək, hər bir insan yalnız İslam dininə tabi olmalıdır. Bəs İslam dini bizə nələri əmr edir? Bunları Allah subhanahu wa ta'ala Cəbrail əleyhissalam vasitəsilə biz müsəlmanlara çatdırmışdır. Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib ona suallar vermişdir. Və bu hədis məşhur hədisdir. Bu hədisi hamımız eşitmişik. Hədisdə deyilir ki, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəldi və ondan soruşdu. Ey Muhammed, mənə İslam haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, İslam odur ki, Allahdan başqa haqq məbud olmadığına və Muhammedin onun elçisi olduğuna şəhadət gətirəsən, namaz qılasan, zəkat verəsən, Ramazan ayını oruç tutasan və imkanın olduğu təqdirdə Allahın evini həcc edəsən həd ziyarət edəsən. Adam doğru söylədin dedi. Yəni Cəbrail Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediklərini təsdiqlədi. Hədisdən açıq aydın onu göstərir ki, İslam dini 5 təməl üzərində qurulmuşdur. Kəlmə-i şəhadət, namaz, zəkat, oruc və həc. İslam dini bu 5 təməl üzərində qurulmuşdur. İslam dininin bu beş təməl üzərində qurulmasını təsdiq edən başqa bir neçə hədislər də mövcuddur. Hədislərdən birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir, İslam beş əsas üzərində qurulmuşdur. Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud olmadığına və Muhammədin Allahın elçisi olduğuna şahidlik etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, həcc etmək və Ramazan orucunu tutmaq. Bu iki hədis və buna bənzər digər hədislər açıq aydın ona dəlalət edir ki, İslam dini 5 rüklü vardır. Yəni 5 əsası, 5 təməli vardır. Bu təməllərdən ən birincisi və ən əzəmətlisi şahadət kəlmələridir. İslam dininə girən hər bir insan bu iki şahadət kəlməsini dili ilə deməli, qəlbi ilə təsdiq etməli və əməllərində də bunu göstərməlidir. Əks halda o müsəlman sayılmaz. İslam dininin ikinci təməli isə namazdır. Bugünkü xütbəmiz, xütbəmiz də məhz bu barədə, yəni namaz barəsində olacaqdır. Namaz Quran və sünnəyə görə hər bir ağlı başında olan həddi buluğa çatmış müsəlmana vacibdir. Allah subhanət hələ Quran kərimdə buyurur, İnnə salati kənət aləl müminina kitəbən məvqutə Həqiqətən namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir. Yəni, ölənə qədər vacib edilmişdir. Namazın hər bir müsəlmana fərz buyurması barəsində sünnədə, yəni hədislərdə də saysız hesabsız dəlillər vardır. Hədislərin birində Muaz ibn Cəbər radiyallahu anhu demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni Yəmənə göndərdi və dedi, sən kitab əhlindən olan bir qövmin yanına gedirsən, onları Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudun olmadığına və mənim Allahın elçisi olduğuma şəhadət verməyə dəvət et. Əgər bu işdə sənə itayət etsələr, onlara xəbər ver ki, Allah onlara gündəlik olaraq beş vaxt namaz qılmağı fərz buyurmuşdur. Əgər bu işdə sənə itayət etsələr, onları xəbərdar et ki, Allah onlara zəkat verməyi, varlılarından götürülüb kasıblarına paylanılmasını vacib buyurmuşdur. Əgər bu işdə də sənə itayət etsələr, onda onların mallarının ən qiymətlisi götürməkdən çəkin və məzlumun bədduasından qorx. Çünki onunla Allah arasında bu bədduanın qarşısını ala biləcək heç bir pərdə yoxdur. Digər bir hədisdə Talha ibn Ubeydullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, Nəzd əhlindən olan saçları dağınıq bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldi. Biz uzaqdan onun gürültüsü, gürültülü səsini eşidir, amma nə dediyini anlamırdı. Nəhayət yaxına gəldi və aydın oldu ki, İslam dini barəsində soruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, bir gün və bir gecə ərzində beş vaxt namaz qılmalısan. Kişi soruşdu, Mənə bundan başqası vacib mu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xeyr, yalnız könüllü olarak kıldıklarından başka diye cevap verdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Ramazan orucunu da tutmalısan. Kişi soruştu, mənə bundan başqası vacib mu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xeyr, yalnız könüllü olarak tuttuğundan başka diye cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, zəkatın vacibliyini də bildirdi. Kişi soruşdu, mənə bundan, bundan başqası vacib buyurulubmu? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, xeyr, yalnız könüllü olaraq verdiyindən başqa deyə cavab verdi. Kişi, vallahi ki, mən buna heç nə artırmayacağam və heç nə əskiltməyəcəyəm dedi və dönüb getdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, əgər doğru deyirsə, nicat tapacaqdır. Nicat tapacaqdır. Deməli, yalnız fərzləri yerinə yetirəcəksə, adam nicat tapacaqdır. Başqa bir hədisdə isə Ubadə ibn Samit radiyallahu anh rəvayət edir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm. Allah öz bəndələrinə beş vaxt namazı fərz buyurmuşdur. Fərz buyurmuşdur. Kim bu namazlardan heç bir şey əskirtmədiyi halda, və onları layiqincə yerinə yetirərək Allahın hüzuruna gələrsə, onun üçün Allah yanında onun cənnətə daxil olacağı barədə əhd vardır. Yəni, Allah subhanətlə ona vəd verir ki, onu cənnətə daxil edəcəkdir. Qeyd etdiyimiz ayə və hədislər onu göstərir ki, namaz hər bir müsəlmana fərzdir və ən mühüm və ən əzəl ibadətlərdəndir. Elə buna görə də namazın İslamda böyük yeri vardır namazın ən mühüm ibadət olmasına və onun İslamda ən böyük yerinin olmasına dəlalət edən çoxlu sayda hədislərlə mövcud, ayə və hədislər mövcuddur. Bunların bəzilərini xatırladaq. Çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Namaz İslamın, İslam dininin dirəyidir. İslam dininin dirəyidir. O dirək ki, onsuz İslam dini dayana bilməz. Yəni, namaz olmadan İslam dini dayana bilməz. Muaz İbn-i Cəbəlin radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, bütün işlərin başı İslamdır, onun dirəyi namaz, ən uca zirvəsi isə cihaddır. Hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir. Hədisdən görünür ki, hər şeydən başda İslam dini durmalıdır. Və İslam dininin dirəyi də namazdır, namaz. Əziz qardaşlarım, qiyamət günü insanın ən birinci hesaba çəkiləcək əməli namaz olacaqdır. Namazı layiqincə yerinə yetirərsə, aqibəti yaxşı, əks təqdirdə isə aqibəti çox pis olacaqdır. Ənəs İbn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, qiyamət günü bəndənin ən birinci hesaba çəkiləcək əməli namaz olacaqdır. Əgər o yaxşı olacaqsa, bütün əməlləri yaxşı olacaq, o pis olacaqsa bütün əməlləri pis olacaqdır. Demək, bəndənin aqibətinin yaxşı və ya pis olması onun bu dünyada qıldığı namazdan asılıdır. İslam dininin buyurduğu əməllərdən insanlar arasında ən son itiriləni də namaz olacaqdır. İnsanlar arasında itirilən ən son əməl namaz olacaqdır. Demək, dindən ən son itirilən namaz olacaqsa, ondan sonra itiriləcək bir şey qalmayacaqdır. Bu da o deməkdir ki, namaz itirildikdən sonra dindən əsər əlamət qalmayacaqdır. Əbu Umamə radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, İslamın ipləri bircə-bircə qırılacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədistə İslamı böyük bir ipə bənzədir. Və buyurur ki, o iplər bircə-bircə qırılacaqdır. Hər dəfə bu ipdən biri qırıldıqsa, insanlar ondan sonra gələn ipdən yapışacaqdır. Yəni, hər dəfə bir əməl İslamdan getdikcə, insanlar o birisi əməldən yapışacaqlar. Bu iplərdən ən birinci qırılanı Allahın hökmü ilə hökm vermək olacaqdır. Ən birinci itirilən əmən bu olacaqdır İslamda. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v ən son qırılanı isə namaz olacaqdır. Ən son qırılanı namaz olacaqdır. Hədisi Əhməd rəvayət etmişdir. Hədis səhiddir. Demək, namaz da əldən getdikdən sonra elə bir əməl qalmayacaqdır ki, insanlar ondan yapışsınlar. Yəni, namazı, namazla tərk edildikdən sonra İslamın buyurduğu əməllərdən heç bir şey qalmayacaq ki, ona əməl etsinlər. Namaz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə etdiyi ən son vəsiyyətidir. Hamıza məlumdur ki, insan vəfat etdiyi zaman öz yaxınlarına onun üçün ən mühüm olan əməli vəsiyyət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öz ümmətinə ən son vəsi ən son namazı vəsiyyət etməsi bu əməlin Allah qatında vacib olduğuna dəlalət edir. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh rivayet edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahır sözü bu olmuştur. Namaz kılın, namaz kılın. Kölelerinize karşı Allah'tan korkun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu vesiyetini Ummu Seleme ve Enes İbni Malik de rivayet etmiştir. Aziz kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala namaz kılanları və namaz qılmağı öz yaxınlarına tövsiyə edənləri Quran-ı kərimdə tərifləyərək belə demişdir. وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا Kitabda İsmaili də xatırla. Həqiqətən o öz vədinə sadiq idi. O bir elçi və peyğəmbər idi. O öz ailəsinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O Rəbbinin rizasını qazanmışdı. Bu ayə həm də ona dəlalət edir ki, namaz bütün peyğəmbərlərə və onların qövmlərinə də vacib buyurulmuşdur. Allah subhanahu wa ta'ala namazı buraxıb şəhvətə uyanları, ha belə namaza səhlənkar yanaşanları hədələyərək demişdir. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Onların arxasınca namazı buraxıb, şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar cəhənnəmdəki qay dərəsinə atılacaqlar. Başqa bir ayədə də Allah subhanətələ buyurur, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ Əlləzinəhum an salatihim səhun Vay halına namaz qılanların O şəxslərin ki, onlar namazlarında səhlənkardırlar Əziz qardaşlarım Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr etmişdir ki, öz ailəsinə namaz qılmağı əmr etsin və özü də onu səbirlə yerinə yetsin. Uca Allah Quran-ı kərimdə buyurur, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ailənə namaz qılmağı əmr et, özün də onu səbirlə yerinə yetir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində belə buyurmuşdur. Övladlarınız 7 yaşına çatdıqda onlara namaz qılmağı əmr edin. Diqqət edin. 7 yaşına çatdıqda onlara namaz qılmağı əmr edin. 10 yaşına çatdıqda isə buna görə onları döyün. Ta belə bu yaşından, bu yaşdan onların yataqlarını ayırın. Hamımız buna diqqət yetirməliyik. 7 yaşından evladlarımızı namaz qılmağa əmr etməliyik və onları namaza öyrətməliyik. Sadaladığımız bütün bu dəlillər namazın ən mühüm ibadət olmasına və onun İslamda ən böyük yerinin olmasına dəlalət edir. Əziz qardaşlarım, namazın İslamda böyük rolu olması ilə yanaşı, onun özünə məxsus xüsusiyyətləri və fəzilətləri də vardır. Bu xüsusiyyət və fəzilətlərdən də bəzilərini xatırladaq. Allah subhanahu wa ta'ala namazı iman adlandırmışdır. Namazı iman adlandırır Allah subhanahu wa ta'ala. Çünki namaz qılmaq imandandır və iman olmayanın namazı da olmaz. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Biz, evvel üz tuttuğun qibləni ancak ona göre təyin etdik ki, Peyğəmbərin ardınca gedənləri üz döndərənlərdən fərqləndirək. Bu, Allahın doğru yolda yönətdiyi şəxslərdən başqa hamısına ağır gəldi. Allah sizin, sizin imanınızı puç etmez. Allah sizin imanınızı puç etmez. Yani evveller Beytül Məqdisə tərəf qıldığınız namazlarınızı puç etmez. Bu ayada Allahın Allah subhanətə alə namazı iman adlandırır. Bəra İbn Azib radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Beytil Müqəddəsə tərəf namaz qılır və tez-tez göyə baxıb Allahın əmrini gözləyirdi. Görək, nə vaxta qədər, yəni Beytil Müqəddəsə tərəf namaz qılacaqlar. Bu vaxt Allah subhanətə alə ayə nazil etdi. Biz sənin üzünün göyə tərəf çevrildiyini görürük və biz səni razı qalacağın qibləyə tərəf döndərəcəyik. Sən üzünü məscid-ül harama tərəf çevir. Bu ayə nazil olduqdan sonra müsəlmanların bəziləri dedilər, Çaş biləydik, ölüb gedən qardaşlarımızın Beytül Müqəddəsə tərəf qıldıqları namazlar necə olacaq? Bu vaxt Allah subhanət hələ bu ayəni nazil etdi. Allah sizin imanınızı puç etməz yəni Beytül Məqdisə tərəf qıldığınız namazınızı puç etməz. Allah subhanət hələ bu ayədə namazı iman adlandırır. Demək, namaz imandandır. Namazın xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, Allah subhanət hələ namazı hər bir vəziyyətdə vacib buyurmuşdur. Məsələn, oruc xəstələrə, qocalara vacib deyildir. Həmsinin zəkat kasıblar üçün vacib deyildir. Varlılar üçündür. Namaz isə hər bir halda qılınmalıdır. İmran İbn Hüseyin radiyallahu anh demişdir, mən babasıl xəstəliyinə tutulmuşdum. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bu vəziyyətdə namaz qılmaq barəsində soruşdum. O dedi, namazı ayaq üstə qıl, Bacarırsan, bacarmırsansa oturan yerdə qıl, bunu da bacarmırsansa uzanan yerdə qıl. Demək, namaz hər bir halda qılınmalıdır. Əziz qardaşlarım, Namaz insanı çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Bu da namazın fəzilətinə dəlalət edir. Uca Allah Quran-Kərimdə buyurur: "Və aqimis salate, innes salate tenha anil fahşai vel munkari." Namaz qıl. Həqiqətən namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Ona görə də insanları dəvət edərkən kəlmə-i şahadətdən sonra namazdan başlamaq lazımdır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muaz İbni Cəbəli Yəmənə göndərəndə ona, ona kəlmi-i şəhadətdən sonra namazdan başlamağı əmr edir. Bəzi dəvəçilər isə dəvət etdiyi insanı birinci günaha tərk etməyə, sonra isə namaza başlamağa çağırır. Əslində elə deyildir. Sən birinci onu namaza çağırmalısan, o namaza başladıqdan sonra isə istər-istəməz o günahları yavaş-yavaş tərk edəcəkdir. Bəzi insanlar isə etdiyi günahlara görə namaza başlamaqdan qorxurlar. Şeytan onlara vəsvəsə edir ki, günahlarına tövbə etdikdən sonra namaza başlayarsan. Amma o başa düşmür ki, o namaz qılmamaqla etdiyi günahlardan da daha böyük günah edir. Namaz qılmamaqla daha böyük günah edir. Ona görə də insan bu barədə yaxşı-yaxşı düşünməli və şeytanın vəsvəsinə son qoymalı, namaza başlamalıdır. Çünki Allah subhanətələ namaz vasitəsilə onun etdiyi günahları bağışlayacaqdır. Onun günahlarından keçəcəkdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, bir deyin görün, əgər sizin birinizin, qapı, evin, birinizin qapısının önündən çay axa, axsaydı, o da hər gün bu çayda beş dəfə yunsaydı, onun bədənində olan çirkabdan bir şey qalardımı? Sahabələr onun bədəndəki çirkabdan heç nə qalmaz deyə cavab verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. Beş vaxt qılınan namazların məsəli, məsəli də bu çayın məsəlinə bənzəyir. Belə ki, Allah bununla günahları silir. Namaz Allahın ən çox sevdiyi əməldir. Abdullah İbn Məsud radiyallahu rivayət edir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum. Allahın ən çox sevdiyi əməl hansı əməldir? O buyurdu, namazı vaxtlı vaxtında, vaxtlı vaxtında qılmaq. Mən dedim, sonra hansıdır? O buyurdu, valideynlərin qayğısına qalmaq. Mən dedim, bəs sonra hansıdır? O buyurdu, Allah yoluna cihad etməkdir. Əziz qardaşlarım, namazın fəzilətlərindən biri də odur ki, namaz insanın cəhənnəm odundan qoruyur. Umar ibn-i Rüeybə radiyallahu anh rəvayət edir, edir ki, mən Rasulullahın belə dediyini eşitmişəm. Gün doğmazdan və gün batmazdan əvvəl namaz qılan heç bir kəs atəşə girməyəcəkdir, cəhənnəmə girməyəcəkdir. Rasulullah s.a.v. bununla sübh və əsr namazlarını qəst etmişdir. Həmsinin namaz insanı küfür və şirkdən qoruyur. Cabir, İbn, Cabir radiyallahu demişdir, Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm. Şübhəsiz ki, insanla şirk və küfr arasında namazı tərk etmək durur. Həmçinin namaz qılan insanı Allah subhanətə alə mühafizə edir. Ənəs İbn-i Malik radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim bizim qıldığımız namazı qılır, üzünü qibləmizə çevirir, və kəsdiyimiz qurbandan yeyirsə, o Allahın və onun elçisinin mühafizəsi altında olan müsəlmandır. Belə kimsələrin haqqına girməklə Allaha və onun elçisinə xəyanət etməyin. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Allah subhanət qadən istəyirəm ki, bizi ömrümüzün axına dək namaz qılanlardan etsin. Amin. Aqulu qavli həzə və istəxfirullah li və ləkum və lisəl-müsliminə min kulli zəm. فاستغفروه وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Əziz qardaşlarım, namaz öz sahibi üçün həm bu dünyada, həm də qiyamət günü nur olacaqdır. Abdullah İbn Amr radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı xatırladı və dedi, kim namazları qoruyarsa, Bu namazlar qiyamət günü onun üçün nur, dəlil və qurtuluş olar. Kim də onları qormazsa, onun üçün nə nur, nə dəlil, nə də qurtuluş olar. Və o qiyamət günü Qarunla, Fironla, Həmanla və Ubey ibn-i Xələflə bircə olar. İbn-i Qeym rəhməhullah bu hədisi şərh edərkən demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu dörd nəfəri xüsusilə zikr etməklə bildirmək istəmişdir ki, bu dörd nəfər küfrün başında duran insanlar olmuşdur. Odur ki, burada çox incə bir məqam vardır. Çox incə, diqqəti cəlb edən bir məsəl vardır, məqam vardır. Çünki insanı namazdan yayındıran ya onun var dövləti, ya mülkü, ya vəzifəsi, ya da ticarəti olur. Odur ki, kimi namazdan var dövləti yayındırarsa, o qiyamət günü qarunla, kimi namazdan mülkü yayındırarsa, o fironla, kimi namazdan vəzifəsi yayındırarsa, Hamanla, kimi namazdan ticarəti yayındırarsa, o Üvey ibn Xələflə olacaqdır. Çünki bu adı çəkilən insanları namazdan məhz həmin əməlləri yayındırmışdır. Demək, kimi namazdan bu dörd əməl yayındırarsa, Onlar bu əməllərə uyğun olaraq həmin insanlarla olacaqlar qiyamət günü. Demək, namaz qılmayanların cəhənnəm oduna girəcək, namaz qılmayanlar cəhənnəm oduna girəcəklər. Özləri də bu adı çəkilən insanlarla birlikdə olacaqlar. Namaz qılmayanların cəhənnəm oduna girəcəkləri barədə Quran-ı kərimdə də ayə vardır. Cəhənnəm əhli, daha doğrusu cənnət əhli cəhənnəm əhlindən soruşacaqlar. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Fi cennetin yetesaalun anil mujrimin. Ma salakakum fi saqa? Qalu lam nakum minal musallin." Hər bir kəs qazandığının girovuna çevrilir. Sağ tərəf sahiblərindən başqa onlar cənnət bağlarında bir-birlərindən soruşacaqlar. Günahkarlar barəsində. Yəni cənnət əhli bir-birlərindən günahkarlar barəsində soruşacaqlar sizi səqərə salan nədir? Yəni, cəhənnəmə salan nədir? Onlar deyəcəklər, biz namaz qılanlardan deyildir. Demək, namaz qılmadıqlarına görə onlar səqərə, cəhənnəmə girəcəklər.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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين آمين ودمر أعداءك أعداء الدين آمين وانصر عبادك الموحدين آمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمين وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آمين وأصلح لنا آخرة آخرتنا التي فيها معادنا آمين واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون